Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui el Western Swing és el protagonista amb John Arthur Martínez. You see that gal with the red dress on Some folks call her Dinah Stole my heart away from me Way down in Louisiana back to Texas. I'm too young to marry. Take me back to Texas. I'm too young to marry. personatge destacat de la música americana amb els seus eh, primers àlbums eh, podríem parlar dels eh, sis primers que va editar algun d'ells, com per exemple Lone Starry Night, publicat per Dual Tone el 2004. Els altres, bàsicament, en segells independents, fins a arribar amb el disc que avui estem repassant amb la seva música, John Arthur Martínez. Això es diu For the Love of Western Swing. Música We drove all the way to Turkey, Texas to see Bob Wills' Museum of Western Swing. We picked up the guitar man in Cisco, headed west and north of Abilene. Made good time on US Highway 83 to see the famous fiddle Bob Wills play. We pulled up a little after closing time, but they let us look around there anyway. John Arthur Martinez és un d'aquests eh, típics músics texans. La seva música es mou entre la música d'arrels, la música country texana i també aquest famosíssim Western Swing, directament hereu de les grans orquestres dels anys 30, 40 i 50. I que ens ha portat la seva música a través dels anys. John Arthur Martínez va néixer el 10 de juny de 1961 a la localitat d'Austin, a Texas. És eh, cantant i sobretot també compositor que va finalitzar en segona posició de la primera temporada del show Nashville Star del USA Network. Mírame luna que puedo pensar, María, so sexy, seguro que él es seguro, seguro, seguro que él es seguro, seguro, seguro que él es d'aquests personatges que tenen les seves arrels eh, fermament basades en la música mexicana, d'aquí la seva ascendència, també d'aquí el seu nom, com podem escoltar-lo. Una música molt fermament en tots els peus posada a la localitat de Texas i que va créixer escoltant, òbviament, música country, però també música, les balades dels mariachis i criat eh, també per la seva mare que li va ensenyar amb un ranxo a viure i estimar aquesta música que estem escoltant. L'any 2004, com hem dit, va ser el de la seva màxima popularitat a través de l'àlbum publicat per Dualton Records, que va produir l'únic senzill que podien trobar a les llistes americanes i també a través de l'àlbum Lone Starry Night i que després ens va portar també una versió impecable de la cançó Amarillo by Morning. El Western Swing que avui ha estat el protagonista a la nostra música i per acompanyar-vos en John Arthur Martínez, que tal si us deixem amb una de les cançons d'aquest disc, la cançó anomenada Sherry Springs Swing. Així és la seva música i així és la seva companyia. Ha estat una de les càpsules musicals amb Rafael Corbí. faded love. Elvis called a rising star, saw Chuck Berry's red guitar. Hank the First, Patsy Cline, Johnny Cash once walked the line. Shiny boots, it's Saturday night, you'll swear Bob Wills is still alive. The German folks still love to sing the Cherry Spring Swing. A stone's throw from old Germantown, you'll hear the fiddleman break down. The bar will take you back in time when a young Ray Price was in his prime. Founded by a native son before the West was truly won. What a run for the old dance hall, but is it time for one last call? Bucking left, he took the stage, even Willie Back in its heyday, the Negro swing band played there too. And Marty Robbins sang the blues. Shine your boots, it's Saturday night. You'll swear Bob Wills is still alive. The German folks still love to sing the Cherry Spring Swing. rising star. Saw Chuck Berry's red guitar. Hanky First and Patsy Cline. Johnny Cash once walked the line. Shiny boots, it's Saturday night. You'll swear Bob Wills is still alive. The German folks still love to sing the Cherry Spring Swing.